Sus în cere Domnului preamărire, pe pământ pace fie între oameni, lăudăm cu credință pe Domnul și din inimă îi mulțumim. Tată Sfânt, Creator prea puternic, ești stăpână pe pământ, pământ și în ceruri, fă să vie a ta împărăție, facă-se neîncetat voia ta.